Padėk drąsiems ugnegesių automobiliams kovoti su gaisru ir išgelbėti miestą. Kad tai padarytum, tu turi apsupti gaisrą ir priversti jį trauktis link upės kranto. Mašinas tu gali išsiųsti tik į tuščius kvadratus.